الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون neka Allah hvala i zahvala na početku i na kraju i neka je salavat i salam našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Hvala i Dušanovi. evo i večera smo ovdje sa muslimom i Sahivom da čitamo i da komentarišemo poslanikove hadise koje je zabilježio imam muslim u svome Sahivu, a koje je izabrao i odabrao imam Mundvir u skraćenoj verziji tog djela. Prošli put smo zbog onog uvoda, znači samo govorili, odnosno pročitali i prokomentarisali dva hadisa. Večera ćemo ako Bog da krenuti sa trećim hadisom i samo napominjem da smo još u poglavlju o imanu ili vjerovanju. Znači u poglavlju smo o imanu ili vjerovanju. Međutim, prije nego što počnem, samo znači jedna opaska vidim da je večeras broj znatno manji, što govori, jel, na, govori da su uglavnom jel, ljudi nisu spremni na ustrajnost, a bez ustrajnosti i bez iskrenih namjeri ništa se u životu ne može postići. Jeste da su ovakvi tipovi, ovakvi tipovi predavanja gdje se čitaju hadisi ukratko komentarišu, možda na neki način dosadni, međutim za postizanje znanja o vjeri potreban je trud, potreban je prije svega iskren nijet, potreban je trud i ustrajnost. Međutim, mi muslimani nismo navikli na to, ni u čemu, ne samo u sticanju znanja, ni u čemu, u u životu, zato i ne I kad imamo iskrenu namjeru, nemamo nemamo dovoljno truda, ne trudimo se ili nismo ustrani. Bez obzira, ne samo što se, ne samo ovaj, u e, pitanju nauke u vjeri, nego generalno u pitanju nauke i u pitanju svim segmentima života, i u politici, i u ekonomiji, i u svem drugom. Stoga pozovite braću vašu, koja nisu večeras ovdje, neka, dođu, jer ovaj, u najmanju ruku zaboravljamo da samo kada sjedimo u halki, kada sjedimo na sjelu, gdje se čita prijevod Kur'ana i prijevod Hadisa, to je dovoljno, dovoljno hajda Ne samo da je dovoljno, to je more hajda Bolje nego sjeti kod kući. To je 30-40 minuta svoga vremena danas odvojimo. Tako. Stvarno jedno u sedmici. Stoga ovo neka nama bude pouka koji smo ovdje, a to preneste onima koji nisu. Večeras treći hadis e, također govori o imanu, pa ću ukratko ubrzo ga pročitati na arabskom. Ane Sa'id ibn al-Musayyib an Nabi radijallahu anhu قال لما حضرت أبا طالب من الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن الأمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد ويعيد له تلك, تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم التوبة وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Hadis prenosi Sejid ibn Musejjeb od svoga oca da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem je posjetio Ebu Taliba pred samu njegovu smrt. Zatekao je tamo Ebu Džehla i Abdullah ibn Ebi Umeju ibn Amugiru i rekao Ebu Talibu Amidža ili moj Amidža izgovori la ilaha illallah riječi kojima ću ti svjedočiti kod Allaha, to jeste zauzimat ću se kod tebe zbog tih riječi kod Allaha, da te spasi džehnemske vatre. Ebu Talibe povikaše Ebu Džehli Abdullah ibn Ebu Meje, zar se odričeš vjeri Abdul Talibovi? Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nije prestajao i ponavljao je te riječi, sve dok je Talib nije izgovorio svoje posljednje riječi, on ostaje pri Talibovoj vjeri i tako je odbio da kaže la ilaha illallah. Tako mi Allah, reče tada Allah poslanik sallallahu alaihi tražit ću oprost od, Allaha za tebe sve dok mu se to ne zabrani. Pa je uzvišeni Allah objavio ajet iz sure Teuba 113. ajet vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprost za mnogobožce makar im bili i rod najbliži. Kad im je jasno da će oni stanovnici džehennema biti. Allah uzvišen je također poslao objavu Ebu Talibu, je Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. Znači ovo je poznata priča kada je Ebu bio pred smrt. ovo ne znači da su bile došle smrtne muke. Znači bio je bolestan i pred svoju smrt, znači bolest koja ga nagovještavala smrt, pa ga je poslanik se s vam posjetio. Njegov aniđa, koji mu je toliko valjao u životu. Koji ga je štitio i čuvao, kada mu je bilo najteže, iako je bio mušik. Iako je bio mušik, i poslanik Ali Islata iz dva razloga posjećuje Taliba. Prvo što pokušava da ga spasi vječne vatre džehennemske u zadnjim momentima njegovog života. A drugo, znači što ga za njega vežu, vežu ga rodbinske veze, ipak mu je znači Amidža, i veže ga ta posebna veza. Kažem, Ebu Talib je pomagao ovog poslanika Resulata, sam bio mu zaštitnik u vremenu, znači u Meki, kada su ga korešije proganjale, zlostavljale i kada su htjeli da ga ubiju. Krajnji cilj je bio da ga ubiju. I vidimo u ovom hadisu je sada sam došao da ga posjeti, tu je bio Buđevni Abdullah ibn Bumeje, poznati mušlic tog vremena. I došao mu kaže Aniđa, reci la ilaha Arapi su znali što znači la ilaha pošto je to znači njihov materni jezik, kad kaže la ilah ilala znači negira sva druga božanstva. Sva druga božanstva mimo Allaha negira. I znali su šta povlači taj šehadet, to svjedočenje. I kada bi to kazali, odmah znaju jeli, šta im je činiti. Tako to su znali ova dvojica koji su došli da ga odvraćaju, odnosno da ga sačuvaju na njegovoj uh, idolopokloničkoj vjeri. I što kaže poslanik Ali Islata Islam? Amidža izgovori la ilaha illallah, riječi s kojima ću ti svjedočiti kod Allaha. Ovdje ćemo se malo zadržati i postavlja se pitanje, da li je dovoljno čovjeku, da li će ga sačuvati to džehennemske vatri e, znači po islamskim učenjacima, prema njihovom tumačenju, Onaj ko kaže iskreno iz srca la ilaha on će on neće vječno ostati u džehennemskoj vatri ako dođe do džehennema. Onaj ko iskreno iz srca kaže la ilaha illallah, kao što ćemo vidjeti u ovom poslije jednom hadisu, ko to kaže bez imalo sumnje iskreno neće vječno ostati u džehennemu ako dođe do džehennema. Jer kaže poslanik ali islam s kojima ćete svjedočiti kod Allaha odnosno zauzimat se za tebe kod Allaha. A poslanik Ali Islata njegov, njegov šefar, pored ostalog, pored vjernika i pored velikih griježnika znači bit će zauzimanje za sve one koji su izgovarali šehadet, odnosno svjedočili la ilaha. Međutim, kao što vidimo u hadisu, Abdul Butalib nije prihvatio poslanikovu poslanikov savjet pred samom smrt. I nagovoriše ga i odgovoriše ga njegovi prijatelji, stvari neprijatelji i on zadnje riječi koje su bile, bile su na vjeri Abdul Talibu, kao što se ne prenosi u drugim predajama. Na vjeri Abdul Talibu, što znači umiri na vjeri Abdul Talibu, a to je bila idolopoklonička vjera. I umro je kao idolopoklon, kao mušrik. Iako se u nekim e, hvalospjevima i nekim kasidama i spominje Ebu kao jeli, neko ko je bio na putu Islama, ipak on je umro kao idolopoklonik. Negdje ćemo naći u nekim našim nebudima i tamo spjevovima da se spominje kao jeli, pozitivna osoba. On je pozitivan bio po tome što je pomagao poslaniku Ali sam. On nije bio musliman, nije umro kao musliman. Kao ni poslanikov otac i majka. Kao ni poslanikov otac i majka, poslanikov otaca Abdullah njegova majka. Jer Fatima. Emina, pardon. Nisu umrli kao muslimani. Umrli su, znači, u idolo pokloničkoj vjeri. I oko toga uh, islamski učenjaci ne razilaze po pitanju uh, e, Abdullane Emine i Butaliba. Što se tiče Butaliba, e, spominje se u, jednim, u nekim predajama da će mu Allah umanjiti kaznu u džehennem. Tako da će stajati na jeli, žerebici ili žerevicama, a od toga ćemo ključati, ključati To je najblaža kazna u džehennemu. Uzvišen je Allah nepravedan. To je najbitnije. Kada neke stvari, zamislite, danas znam muslimani, posebno u ovim prostorima, gdje je običaj da, da se pozitivno govori o poslanikovom poslanikovoj majci, poslanikovom ocu, ljudi ne mogu jednostavno da shvate kako to da oni u Kako to da oni nisu umre kao muslimani. Jer tačno je ako umre neko kao idolopoklonik, i ostaje vječno u Međutim, Allah je pravedan. Kad hoćemo da, da nađemo sebi odgovor na to pitanje, trebamo uvijek povući tu činjenicu da je Allah pravedan, koji nikome neće ni truna nepravde činiti. I na kraju krajeva svi će se ljudi Allahu vratiti i tamo će se e, znati, najbolje će se tamo znati stanje svakog pojedinca. A naše ovdje da sudimo prema vanjštinim, prema vanjštinim, prema vanjskim djelima, kao što ćemo vidjeti u ovim kasnim napisima. Vraćamo se hadisu. Kada bi mu Talib odbio, odbio znači, i kada je potvrdio da ostaje na vjeri Kvare kada je odbio i kada je potvrdio na vjerojatno u Talibovoj, poslanik Ali je kazao, tako me Allah tražit ću oprost od Allah za tebe, sve dok mi se to ne zabrani. I poslanik je tražio oprost, rekao on bio bušik, pa je Allah uzvišeni objavio ajet, objavio ajet, jer u vjesniku i vjednicima nije dopušteno da mole oprost za mnogobošce. Znači ne možemo tražiti oprost za svoje bližnje, pa makar oni bili roditelji, ako su umrli kao mnogo božci. Kaže, pa makar im bili i rod najbliži. Pa makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici žene ne Ovaj ajit je, znači najbolja potvrda, najbolja potvrda da će idolopoklonici, mušici, pa makar nam bili najbliži, to čovjeku, jeli, nekada para srce na dunjaluku, posebno ako se radi o roditeljima, djeci, ženi, da će oni biti jeli, crnici ženi. Ako su umrli kao nevjernici, ili ako su umrli na drugom miletu, ili ako su umrli kao idolopoklanici. I drugi ajat je objavljen, isto povodne Ebu Taliba, je ovog slučaja, kaže ti doista ne možeš uputiti na napravi put onoga koga ti želiš da uputiš, Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravi putem poći. I to je Lava mudrost. Pitanje upute nije pitanje želje ljudske. Nije pitanje želje, čak i naša. Jer naša želja ne mora biti presudna da bude na pravom putu. A posebno kad se radi drugima. Čovjek nekada ako želi da, da je neko na pravom putu. Ali ne može. Ne može da ga, da ga on upravi, da ga postavi na pravi put. Bilo da se radi o prijatelju, roditelju ili nekom drugom. Jer Pitanje upute je pitanje srca, pitanje srca. Uzvišeni Allah najbolje poznaje stanje naših srca. Koliko su naša srca iskrena i čista da primate uputu. Da primate tu čistoću, da primate tu svjetlost, odnosno nuru upute. Svako onaj koji iskreno traga za uputom, koji iskreno tome i koji svoje srce otvori prema istini upute, Allah će E to je značenje onoga ajta da Allah upući onoga koga on hoće i na kraju se ovdje kaže on dobro zna one koji će pravi putem poći. To je Allah zna dobro one svoje robove koji će odabrati pravi put i krenuti pravi put. Zašto, recimo, zašto Ebu Talib nije prihvatio poslanikov poziv i poslanikov, poslanikov, jeli, objavu pozina ka istini pravom putu. Jer zbog toga što je, što nije vjerovao u to, odnosno što nije vjerovao da je poslanik kada je spriječili su ga neke druge stvari. Spriječili su ga njegova djela, stanje njegove duše, njegove srce. Tako je slučaj sa svim ljudima na sudnji Kad neko ne može, ne može jednostavno da se otrgne, toliko je okovan, toliko je znači, duboko u, u zabludi, duboko u tim grijesima, da ne može da se otrgne i zabludi. Ali kad je u pitanju uputa, na nama je samo znači da pozivamo jasnim dokazima i da Allah molimo da otvori i prosvjetli srce onoga koga želimo uputiti. To je najveće oružje, doba je najveće oružje. Znači ako imamo slučajeva takvi u svome životu da ne možemo, jeli, e, težimo, ne možemo nekoga uputi, napravi put, pa čak i u smislu, ako se, on računa smatra muslimanom, ali jednostavno nije praktičan vjeri. I za takve možemo kazati da su na neki način u zabludi, jer on se smatra muslimanom i vjeruje Allah sudnji dan, a nije praktičan vjeri. I za takve muslimane, kažem, pitanje upute, znači pitanje stanja njegovog srca. I za njih isto trebamo, znači, da molimo Allah subhanahu wa ta'ala. Četvrti hadis govori o također o imanu i riječima la ilaha illallah, pa kaže nebi Hurerete radijallahu anhu kal, lema tufi Rasulullah sallallahu alaihi sallame, فاستخرج أبو بكر بعده كفر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله قد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني قالا كانوا يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن, أن رأيت رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق Kaže, poglavlje, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha Od Ebu Hureyre radijal Anhu se prenosi da je rekao, nakon što je umro Allah poslanih sallallahu alaihi sallam, je Ebu Bekr postao halifa, a odmetnuo se od Islama, ko se odmetnuo od Arapa, Omer ibn Khattab je rekao Ebu Bekru. Ovdje ću malo stati, znači, nakon salikve smrti, mnoga plemena, ili jedan dobar dio plemena se odmetnuo od Islama. Pa Ebu Bekr, kao halifa, poslanikov namjesnik, u hilafetu islamsku državu. Kada je postao, znači hilafet ili islamska država, utemeljena na islamu, na Kur'anu. Poslanik je bio i duhovni vođa te države hilafeta, bio je znači i politički vođa i bio je i vojni vođa. I kada je umro poslanik Ali Islam Ebu Bekr kao halifa prvi donosi odluku da se protiv ovih plemena povede borba, da ih silom vrati u islam i da ih silom natjera da izvršavaju islamske obaveze. To je bilo malo začudno Omeru, Omeru koji je bio poznat kao strog. A tada bio Omer, znači bio je u nedobnici, šta činiti? To je bilo iskušenje smuta. Zamislite, sani kada je Islatu sam uzru, Arabi pokazali svoju pravu priliku na beduinska plemena, svoju surovost, pa i svoje licemjerstvo, jel? I opet mu se od islama. Neki su u potpunosti ostavili islam i priključili se lažnom poslaniku Musejlemi u imami, jeli? Musejlemi al Kedavu, a neki El Esvedu Ansi u Jemenu, bila su dva lažna poslanika u Oni se proglasili poslanike i ovi počeli slijediti. Zašto? Jer to bilo pitanje čiste zablude, što nikada nisu iskreno povjerovali, ili je to bilo pitanje koristi. To Allah najbolje. I poslanik Ali Islam donosi odluku da ih spriječi. Prvo da te poslanike, jer ko se proglasi za poslanika, nakon poslanika Ali Islam on je očiti nevjednik. I kaže mu ovaj, Omer, kako se boriš, kako da se boriš protiv ljudi, kad je Allah poslanik Ali Islam rekao, naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne budu govorili la ilaha ilaha. A kada to učini, zaštitili su od mene svoj metak i život, izuzev ako se ogriješi od propisa Islama, a Allahu će račun polagati. Omer je htio kazati kako se boriti ti ljudi, oni su posvjedočili prije lajla, kazali su lajla, i Omer ih je gledao kao muslimane. Međutim, kažem, među tim odmetničkim plemenima i odmetnicima bilo ih je, bilo tri vrste ljudi. Oni koji su, znači, potpunosti odbacili islami, e, uhvatili se za da slijede ovog poslanika ili lažne poslanike, oni koji su također vratili se svojoj vjeri, predislamskoj vjeri, i koji su e, ostavili namaz i zekat i druge obrede islama. I oni treći koji nisu ostavili ni islam, ni su ovaj, odbili da daju međutim, ono, poveli se za tim ljudima, masa i oni sa njima, ili im njihove glavešne nisu dale da ostanu islamu, nego su i sasudom a Oni su bili muslimani. I kaže Ebu Bekr Omeru, tako me Allaha ja ću se boriti protiv onoga koji pravi razliku između namaza i zekata. Jer je zekat pravo i mirku. Tako me Allaha, kada bi mi prestali davati priuzu koju su davali Allahom poslaniku, ali i doista bi se protiv njih borio, borio protiv onih koji to čine. Znači, Ebu Bekr je bio odlučan da se silom suprostavi odmetništvu. Da se suprostavi odmetništvu jer to je, bila, to je bio direktni napad na islam. Da je tada, da tada Ebu nije uspio da pokori ta odmetnička plemena i da ubije one koji su zaslužili ovaj, smrt zbog odmetništva, budućnost islama bi bila upitna. Budućnost islama bi bila upitna. To je bila velika sudbina. Ali Allah dadne u svakom vremenu ljude od imana, odlučne, jer vjera je bila uspostavljena, i hilaf je bio uspostavljen. I svaki pokušaj, i svaki, ovaj, svaki događaj koji je direktno rušio hilafet i islam, morao se spriječiti silom. Sila je u islamu, znači, odobrena, odnosno ona se u određenim momentima. Ne može se, čak i u drugim sistemima koji nisu islamski, bez sile nekada se ne može uspostaviti pa nekada se moraju i glave skidati, da bi se red uspostavio. Tako je svugdje. Tako je svugdje. Pa čak i u demokratskim, sistemima, gdje se glave skidaju zbog fesada i nereda. U Americi je nas nasmrtna kazna. I u drugim, mnogim drugim zemljama je na snazi smrtna kazna. Ali problem ako se smrtna kazna spavodi u nekoj muslimanskoj zemlji, oma je to tiranija, nasilje i tako dalje, kršenje ljudskih prava, u drugim zemljama nije. Znaju i zapadnjaci da bez sile i bez ovaj, prisile nekada nema, ne, ne može se red postaviti. Jer imate ljudi, imate tri vrste ljudi. Imate one ljude za koje nije potreban zakon, odnosno nisu potrebne sankcije. To su oni koji su iskreni, koji su moralni, kojima dovoljena Allah, za njih ne trebaju sankcije. Imate one ljude za koje, koje, koji imaju korist od sankcija. Boje se sankcija ako neće to ispreći da čine zlo. I imate one ljude kojima ni te sankcije ne vrijedi, nego i vrijedi samo glavski instrument. Tako je svugdje, to su vrste ljudi, znači u svim društvima. I kaže u eh, Omer ibn Khattab kaže, tada tako mi Allaha, vidio sam da je Allah otvorio Bubekrova prsa za borbu i shvatio sam da je u pravu. Znači, Omer je shvatio da je Bubekro odlučio čvrsto da se bori i da nema drugog načina da se, da se to zlo sužbi i je Bubekr je uspio. Pobjedio je, znači, taj lažni poslanik Selena je on je ubijen u poznatu bitci kod imame i toj bitci je poginulo 70 hafiza, i to je bio povod zapisivanja Kur'ana, odnosno sakupljanja Kur'ana u jednu zbirku koja se zove Mushaf. Pošto do tada Kur'an nije bio sakupljen Mushaf, nego je bio, znači, pamćen na pamet i bio je zapisivan, e, znači, nije bio nekim dijelom, dijelom je bio kod ljudi, kod ovog pola Kur'ana, kod onog i tako dalje. I kaže Abu Bekr, shvatio sam da je upravo. Znači, tada su se sve šuphe i nejasnoće e, je kod ovoga Omera i Omer je shvatio da je u Bekru pravu jer Islam kada, kada čovjek postane musliman on mora izvršavati javne obaveze, javne islamske obaveze. To se od njega zahtjeva namaz, zekat, hač. To je pravo islama. To je njegova njegov To je pravo islama. Zato se kaže u ovom hadisu e, osim izuzeo, se ogriješio propise propisa Islama. izuzeo, ako se ogriješio propise Islama. Tada, tada je više nije njihov život zaštićen. Zaštićen je život onoga koji uđe, privati Islam, zbog griješiva i ilaha ako bude izvršavao propise i hak Islama, a zekat je hak, hak Islama. Ovo ne znači da čovjek koji vjeruje u Allah i sudnji dan i recimo klanja neće daj zekat, škraćuje škrt. Znači da ne vidi. Jer po isto po, znači, eh, ispravnije mišljenje islamskih učenjaka, onaj ko e, priznaje da je namaz obaveza i da je zekat obaveza, ali to ne radi zbog drugih razloga, on nije nevjernik, nego je veliki griješnik, ali se i protiv njega sila, znači, upotrebljava da izvršava, da izvršava obavezu islama ili obavezu prema Islama. Sljedeći hadis, an Abdillah ibn omar radijallahu anhu, ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, umirtu en uqatile nasa hatta ešhedu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa yuqimu salatu, wa yuqtu zakate, fa ila fa'lu, asamu minni dimagum, wa malarum illa bihaqiha, wa ihsabum Allah. Ovaj hadis je sličan od prvog, odnosno on pojašnjava ovaj prvi hadis. Abdullah ibn Omer prenosi da je Allah Bosanih sallallahu alaihi sallam rekao, Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allah poslanik, klanjali namaz i davali zekra. Znači i to moraju ispuniti. Klanjali namaz i davali zekra, a kada to učini, zaštitili su od mene svoje živote i netke, izuzev kada se ogriješi od propisa Islama, a Allah će račun polagati. Znači ovdje je poslanik ali Islatu ovaj hadis pojašnjava ovaj prvi, da je da bi čovjeku, život bio sačuvan u islamu zaštićen, pored šehadeta potrebno je da obavlja namaz, odnosno da, da ovaj, ne napušta namas namaz i da daje zekrat. To je pravo islamu. I tada njegova krv, odnosno njegov život postaju, postaju zaštićeni. Kaže, kad to učine zaštitili su od mene svoje živote i metke, izuzev kada se ogriješe od propisa Islama, Allah će račun platiti. Pitanje koje je izuzetno osjetljivo islam, pitanje onoga postavlja namaz. Ono je bilo pitanje uvijek osjetljivo i ono vrijeme, prvi generacija je danas dan. U islamskoj državi, mi u ovoj državi koju živimo nije islamskoj, doma razvisnimo, u islamskoj državi koju vlada šerijet, onaj ko postavi namaz javno, on se poziva poziva se da se pokaje. I sad učenjaci kažu, poziva se da se pokaje i daje mu se tri dana. I ako e, se vrati vjeri i počne obavljati namaz, slobodan je. Međutim, ako odbije, damo se kaže mu se, ako ne budeš obavljan namaz, neće da planjaš, ode ti, znači tvoja krv i tvoj život nisu više Tebi je smrtna kazna propisana islamom, a ako se vratiš, ako budeš obavljeno namaz, život je zaštićen. I kaže on, odabere neće da obavlja namaz. I bude pogubljen. Kažu islamski Ona je ko to uradi, ponudi im se znači namaz ili smrt pogubljenja, on odabere pogubljenje. Za tako, kaže, ne može se ni zamisliti da je bio Jer ako imalo ima islama u sebi čovjek, logično je ako ga šetan okupirao i zavod, da će on doći sebi, poslovno ako mu je smrtna kazna pred očima, pogubljenje. Da će doći sebi, doći svijesti, doći pamet i kazati Allahu se kajem vraćam se na namaz. Međutim, ne neprihvatljivo je, znači ne možemo ni zamisliti da onaj ko odabere pogubljenje, kaže draži mu je da ga ubio, neće da klanja, tako, takvom, jel, u njegovom srcu vjerovatno nikada nije ni bilo imana, kao što kaže sam I takav i umri kod umri. Što se tiče muslimana, onaj koji u islamu ima prisile u islamu, dovoljno da razjasnimo. U islamu ima prisile, jer prisile ovo o čemu govorimo. Onaj koji musliman se mora, znači mora se držati reda. Jer ga islam prisiljava na određenje stvari. Islam propisuje prisilu. Kad ubije nekog, smrtna je kazna, ubija se. Kad ukrade, svijeće mu se ruke. Znači u islamu ima prisilu, u islamskom šerijatu. A nema prisile da ljude tjera u islam. Tome nema prisile. Zato princip je na koranski ajet la i peti. Nema prisile u vjeru, niko se ne tjera u vjeru. E sad što je, kako je pitanje? Znači imamo dvije vrste ljudi kojima se nudi islam. poslanika je islam, kada je širio poruku islama, ilađu je dvije vrste ljudi. idolo poklonike mušrike koji su Allah širk činili i Ehlul Kitabije, odnosno sedbenike knjigi, jevrije židove. Što se tiče idol poklonika, mušlika koji izučinili naj, najveći širk, odnosno najveći grije, Allah pripisivao saučesnike obožavao druge bogove, njima ali su imali dva izbora. Ili da prime islam da budu pogubljeni. A što se tiče, znači tako je bila praksa u istoriji islama od poslanika ili islatusa, pa do nekih jel, prvi 5-6 stoljeća islama, a što se tiče oni idolo ovih e, sedbenika knjige, oni su bili, oni su imali povlašten status. Židovi kršći. I to historija svjedoči. I to se jeli, danas i spominje kao, čak i oni spominju kao dobru stranu Islama. Da je njima bilo dato da ili ako hoće da primi Islam nisu. Nije niko bio tjeran u Islam, ovaj, da prime Islam ili da daju džiziju. Ostaju da žive u islamskoj državi Islam prakticiraju svoju vjeru podređenim znači, propisima, niko ih ne tjera u islam, ali daju džiziju zbog toga što žive u okrilju, u okrilju islamske države i što ih muslimani štite i čuvaju. Što ih muslimani štite i čuvaju. Zbog toga se džizija, odnosno taj otkup i dao. Jer oni nisu bili obavezni da idu u rat i da brane, jeli, da brane ovaj, islamsku i muslimansku državu. Sljedeći hadis također govori o riječima la ilaha illallah pa kaže Babu man katala rođena min kufari بعد أن قال لا إله إلا الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثه ما قال أسلمت لله وما محمد ففي حديثه فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله Ovo je jedan zanimljiv hadis posebno, jer govori o, o tom, o posljedicama la ilaha illallah, izgovaranja la ilaha illallah. kaže ko ubije nevjernika nakon što izgovori la ilaha illallah. Ovaj se hadis prije svega odnosi na rat, ratno stanje. Kada, su, kada muslimane ratuju sa nevjernicima, pa ovaj, ne vidim prije što je ubije musliman do Ilajna. Kaže Al Mikdad ibn Asud, upitao Allahu poslaniće, šta kažeš ako se sukobim sa nevjernikom koji se boji protiv mene i to mi osjeće ruku, a zatim se sakrije za drvo i kaže prihvatam islam. Smijem li ga ubiti nakon što je to rekao? Ne smiješ odgovorom Allahu poslaniće. Allahu poslaniće, on me osjekao ruku, a onda je rekao hoću li ga, onda je rekao hoću li ga ubiti i ponovo je pitao. Ne smije ga ubiti, jer ako ga tada ubiješ, on će biti u položaju u kojem si ti bio prije nego što si ga ubio, a ti ćeš biti u položaju u kojem je on bio prije nego je, nego je to izgovorio odgovorni poslanik, sallallahu alaihi sallam. ja ovaj nisam malo nejasan, ako ga čitamo ovako, čitamo i nejasan, pređemo preko njega. Zato je bitno da se ovaj, hadisi čitaju s komentarom. U ovoj knjizi nema komentara, osim negdje malo nešto dole koja riječ rečenca. Bitno je da se hadis čitaju sa komentarom jer mi ih vrlo često ne možemo shvatiti, ne znamo njegovo značenje ili jednostavno ne možemo bez komentara, jel, ne možemo dokućiti poruku hadisa. Pa ovdje je znači pravilo da mi sudimo, sudimo o ljudima na osnovu onoga što kažu. Pa ako neko kaže da ja, da mi sudimo da on šta, to je muslima? Bez obzira što je u njegovom srcu. Zbog toga što je nama prepušteno da sudimo po vanjštini, a ne znači po ovaj, njegovoj unutrašnjosti, nutrini, stanju srca, nam to nije poznato. To nam nije poznato, vidjet ćemo onom hadisu koji dolazi posle To nam nije poznato. Zato, i ovo je, ovo je jedna korist, jedna pouka za nas u onim vremenima, danas, ako čovjek kaže da je musliman, kaže la ilaha, da vjerujemo Allah, mi moramo znači on mu sluti kao da mu snima. Šta je u njegovom srcu, to se Allah prepušta. Jer kaže u ovom hadisu kasnije od Usama ibn Zejda, a jesi li ti raspolutio njegovo srce i saznao da li je to iskreno rekao ili ne? Mi se često varamo, mi ne znamo gajb, a gajb je ono što je u ljudskim prsima, mi, u njegovom srcu. Nekada nama izgleda da je neko neiskreno u biti, nije tako. Često se varamo. Nama je ostavljeno da sudimo po vanjštini. I kaže, osjepao mu ruku i hoće ga ubiti. Ne, ako je rekao laj, laj, neće ubiti. Vidimo koliko je islam tolerantan i koliko pazi jeli, na, na pitanje šehadeta i na pitanje laj laj. Kaže, ne smiješ ga ubiti jer ako, ako ga tada ubiješ, nakon što kaže la laj illallah, on će biti u položaju kojim si ti bio prije nego što si ga ubio. To jeste u tom slučaju kada on kaže la ilaha illallah, njegova, njegov život je zaštićen. Njegova krv je zaštićena. Kao što je tvoja bila zaštićena prije nego što si ga ubio. A sad kad si ga ubio, tvoja nije zaštićena. Što? Jesi ubio čovjeka koji je po vanjštini musliman, a za ubijanje muslimana ovdje glava. Znači ovo je nikada divni Esved, a u drugom izvodu same ibn Zejda kaže, u same ibn Zejda ubio, jer tog ne vidi, koji sklopio na drvo, Kaže, la ila ila, i Usama ga ubio. I poslanik Ali to sam ga ukorio je toga. Što si ga ubio? Šta ćeš sad? Šta ćeš sad tim njegovim la ila ila na svojim Valja to dosta Kaže, on je, Allah poslanik je to rekao, zbog straha o smrti, od ti znaš. Od ti znaš, to je rizik, rizikovo si ubio si ga. I kaže, jeste svakova dio kaže, ako ga ubiješ tada, on će biti u položaju kojem si ti bio prije nego što si ga ubio. Znači u tom slučaju kad je rekao la ila la, njegov život postaje zaštićen, gotovo je, stop. A kad si ga sad ubio nakon što je rekao la ila tvoj život je, tvoj život nije zaštićen, odnosno sad si ti u položaju u kojem je on bio prije nego što je kazao la ila I što, postavlja se pitanje što poslanik Ali Islam nije izvršio uh, kisas ili smrtnu kaznu, znači nad ovim ashabom, Usama ibn Zaidom, zbog toga što je Usama ibn Zaid smatrao da je on nevjednik, Znači on je imao mišljenje da ga to ne čini vjednikom, same riječi Lajla da ga ne čini vjednikom i mogao ga ubiti. I on je tu pogriješio, odnosno to je bilo, bilo njegovo proizvoljno tumačenje mišljenja i zbog toga apsanik Ali Islam nije ga izvršio smrtnu kaznu. Jer po islama ubijete muslimana bespravno, namjerno, smrtna kazna, i vi, i vi, i vi se, ovaj, i vi gubite život. U ovom slučaju e, Usama je vjerovo da ne vidi. Mislio da ga la ilaha ne čini vjernikom. A biti sa izgovaranje la ilaha to je prvi korak E, ulaska u islam. Kad smo ušli u islam, sa la onda se traži drugi korak. To, to su ovi temelji islama, namaz, post, zekat i hač. I ovdje treba, znači, jedna, jedna generalna pouka i korist iz svih ovih hadisa jeste da vodimo brigu o donošenju suda ljudima da sudimo ljudima prema vanjšnje. Ako čovjek kaže e, la ilaha on je musliman, a drugi obaveze prema Allahu, to je prepušteno, znači to je između njega i Allaha. U stanju koje mi živimo, mi ne živimo znači u islamskom sistemu, u islamskoj državi i to je osnova. Da se oni koji govore la ilaha illa, smatruju sebe muslimanima i za nas su Sve dok ne budu, znači, javno, sve dok ne budu javno se odricali, odnosno nijekali islam, njegove temelje, sve dok javno ne kažu da napuštaju vjeru na ništa Naravno, postoje djela koja čine i riječi, koja čine čovjeka e, nevjerniku, koja ga izude iz vjeri, ali to opet pitanje e, ne ostavlja se nama da mi sudimo pojedinačno ljudima. Mi za određeno djelo možemo im kazati da je to djelo nevijestva, ali za određenu osobu koja je učinila to djelo, to je nešto drugo. Za nju mi ne smijemo i ne možemo kada da je vidi da se ne ispune određeni uvjeti. Bojite kako bitno i vremena, kada je to pitanje onog tekfira, osuđivanja muslimana za nevjernike raširano među muslimanima, to je opasna jedna smutna pitna koja, koja prijeti muslimanima, muslimanskom jedinstvu, zato trebamo biti krajnje oprezni. Osnova je da muslimane koji se izjašnjavaju po muslimane, da ih muslimane. A njegovo stanje, njegove duše i srca prepuštamo Allah. Da molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovi riječi budu koristi svima nama, da se nadam da smo se koristili i da ove trenutke koje smo proveli e, da je Allah upiše u stranice našeg obitelja. Ako ima pitanja vezano za ovo što smo govorili u četvrtu. Možda ima vezano za muslimo. Imaš tu hadis 716. Šest. Broj opisati. 30? Kada je sabah na Muzdelifu, kako to? Znači, e, Abdullah i Jusuf je rekao, nikada nisam bio Allahu sallallahu sallam da nije klanja namaz svoje vrijeme osim dva namaza, akšam i aciju, koji je spoji nam delet i Saba koji taj dan klanjao prije vremena. Malo ono... E, ima dole komentar koji je dao prevodilac ovog djela. Znači, članik Ali Isla Dusanam nikada nije klanjao namaz uvijek je taj namaz u njegovo vrijeme, pravo vrijeme, osim dva slučaja. Akšam i Jaciju je spojio na Muzdelifi. Spojio je, znači, Akšam i Jaciju na Muzdelifi. I to je ovaj, razumljivo. Međutim, pitanje ovdje Sabah. Sabah koji je taj dan kvanio prije vremena. Sad ovdje je li... Ne, ima, ne znam, ima još jedan hadis. Onaj, ono isto za noćni namaz. Uh, pitanje ono sabaha o ovaj, ti i prepuštanje 15 minuta. Mislim da se tu odnosi to prije vremena da je ono... E, Misli stvarno znači, Ima hadis klanjaju znači sa vama noći namaz i došlo je vrijeme sabah namaze. i proučio je jedan i odmah sklanjao sabah, a nisu raspoznavali onaj prijatelja druga koji je bio do njih ono, znači može li se u ispravan sabah namaz kuvati i ono upiti, a ne da moraš prepuštati. U osnovi je, da nije obavez da se prepušta. Znači ovdje je pitanje ne kao lažni izvori, odnosno ja. sumnjivi izvori. To zove sumnjiva zora. Međutim, danas kad su, ovaj, kad se eh, naprednom tehnikom tačno može utvrditi na stupanju u sekundu, jer ovaj, eh, može se komodno klanjati po aktiji koja znači ako piše da je zora u toliko i toliko može se komor uklanjati. Odmah po nastupanju zori. Odmah po nastupanju zori. A praksa je bila za njeg poslanika reći da se sačeka neki 15-20 minuta, poslije te zore, sumnjive zore, da se onda klanja da, bili, da bi bili ovaj, sigurni da je nastupilo namasko vrijeme, jer najteže je bilo ovaj, utvrditi utvrditi nastupanje zobe u to vrijeme. Nije bilo znači ti pomagala tehnički, nije nauka bila toliko razvijena da se moglo precizno, precizno utvrditi. E, je, znači